Tú estás buena, bebé, y sin mandarte a hacer. Quiero fumar y darte hasta el amanecer. Te juro que me gusta todo de ti. bebí un jarabe que es palatos. Le pedí una amiguita y me trajo dos. Le metí toda la noche a lo nivel Dios. Me llegó el regalo adelantado de Santa Claus. Fuerte, no fue golpe de suerte. Le di una pastilla y se puso indecente. Aunque media loquita la demente, le enseña este bicho y se puso coherente. Por eso ella siempre me llama. Cada vez que ella está sola. Cuando llego me lo mama. Mi rico, no importa la hora. Siempre se me manifiesta. Luego tomamos una siesta despertamos y se me trepa encima y pa' hacerlo de nuevo se presta. Mi baby es una atrevida, quiere chingar conmigo de por vida. El novio un par de veces se la pegó porque ese cabrón la tenía aburrida. Siempre que la llamo le llega enseguida. Todo lo que me gusta nunca se le olvida. Quiere que te diga, ella va a ser leal a este bicho. Mientras el cabrón tenga vida, se toca y me baila. Si anda con la amiga, digo que la traiga. Pon el teléfono en modo de avión para que nunca le suene y no se me distraiga. Siempre echamos más de uno, se envuelve en el humo, fuma si yo fumo. La baby dice que no es pata, pero le encantan los dos pa' uno. Todos los trucos ya se lo sabe, ah. chingando tiene la clave. Que los dos pensamos iguales y en la cama todo se vale. Es una diabla que nada más piensa en mí cuando está bella acá eh, eh, que eh. me mata es cuando a torturar, baby, tu cuerpo es un ese culote natural, yo te lo quiero inaugurar como un depulch, esta noche yo te voy a depurar, cuando tú me vas a durar, ese totito y yo te lo voy a saturar. Tú eres una enferma y este bicho es el único que te va a curar. Yo sé que a ti y a la amiga tuya también le encantan el beat. Ustedes hacen trisones con cojones, ya casi parece el Baby, en mi chale hay Russell B. Hoy te lo voy a meter completo hasta que te llegue a la pelvis. A tu ex cuando yo lo vi, lo puse a correr toda la reta del pre-beat Todas las 12, un y ojito chiquito, nadie las conoce. Una es como Rihanna, lo tres Amber Rose. con ser la atrevida loca con que una a la otra la roce. Se pasa metida en newborn buscando aprenderse TOJITA la pose. Me lo chupa y no para hasta que acaba. Le da grajeo con la lengua y nevaba. Si Philly dijo que no se arrebataba cuando tiene relaciones, Y A MÍ ME la que se graba. Vive viajando en éxtasis, tú la ves por la red y no se ve así. Yo que soy un bellaco desde que nací. Le invité para hacer un trío y las dos dijeron que sí. El sexo va a exceso de placer. No sé si va con todas las poses que le voy a hacer. Hoy nos vamos a joder, apenas empecé. uso contigo como mismo abuso de la trama dolida. Y la lo que a me mata es cuando pone cara de bellaca. Tú misma bajes y peli lo saca. Fina pero en la cama tremenda sata dice Changer. Si tu amiga hoy no puede, busco otra que diga que sí. Y se besan entre sí, luego hacen las seis nueve Las dos se tocan y llueven. Las pongo a fumar pa' que se eleven. Baby, cumple mi fantasía, que tú no te atreves. Llegó tu Roberto Clemente, también tu Chayanne. Yo soy tu pirata, quiero fumar con tu gata. Baby, yo cacho las libras de cuchi barata. Bajo con la aguja y la bata y te inyecto la teca me lo mama mientras se retrata. Si tú eres pata, yo meto las patas. Es tan poderosa, el buffet ponderosa. Son espinas sin rosa. Ustedes son un libro y yo soy el lector que siempre las desglosa. Que Dios me perdone, ateo a los condones. Me les vengo adentro y hasta el sol de hoy no hay pensiones. Solo mi hijos y son estos cabrones, un Baby, yo soy tu Drake. Tú eres mi fan de tu boca, tu nalga, tu testa, tus ojos y tu piel. Pero esa carita bellaca la que hace que yo te lo quiera meter. Ninguna puta le llega, sale a y a la casa no llega. Tiene novio pero se la pega, mi bicho su hook y no se le despega. Baby, tú eres bellaca, pues envíen lo que yo pa' que lo confirme. Yo de bicho y tu novio metió en planes firmes. Austin, baby, baby. el pa' Bunny, Brian Myers, Noriel, Bray Tiago, Baby Rasta. Hear this music. Di, díselo ya. Mambo Kings, un break. Mambo Kings, oh yeah. Uy, Alex Killer. Mami, yo sé que tú estabas esperando que yo mencionara el bicho. O que tú quieres que te hable de rifle y de pistola. Si a última hora lo que yo te voy a meter es el bicho. Ah, ah. La industria de los inmortales.